38 skirsnis. Perskirimas 55. Lygija greitosiamis parašytame ilgame laiške amžinai atsisveikino su Vinicijumi. Ji jau žinojo, kad kalėjime niekam neleidžiama lankyti ir Vinicijų galės pamatyti tik tai iš arenos. Todėl prašė sužinoti, kada ateisanti jų eilė ir kad jis būtų žaidynėse, nesinorinti dar bent kartą gyva jį pamatyti. Jos laiške Nebuvo baimės. Rašė, kad ir jie, ir kiti jau trokšta patekti į areną, kur atrasė įsivadavimą iš kalėjimo. Vylėsi, kad parvažiuosianti pomponiją su Paulu, tad meldė, kad ir jie ateitų. Kiekviename jo žodyje švietė aiškiai ekstazį ir tas visų kalinių atitrūkimas nuo gyvenimo, o kartu nepalaužiamas tikėjimas, kad žadiniai įsipildys po mirties. Ar Kristus dabar, rašė jį, ar po mirties mane išvaduos, Jis mane pažadėjo tau, taigi aš tavo. Ir meldė jį negailauti jos ir nepasiduoti sielvartui. Mirtis jai nereiškia įžadų nutraukimo. Su vaikišku patiklumu jį teigė Venicijui, kad netrukus po kančių arenoje pasakys antikristui, jog Romoje likęs jos sužieduotinis, Markas, pasilgęs jos visa širdimi. Ir svajojo, kad Kristus gal leisės jos sielai sugrįžti valandėlę pas jį, kad galėtų pasakyti – jog ji gyvenanti, jo kančių neatsimenanti ir esanti laiminga. Visas jos laiškas alsavo laimę ir didžiulę viltimi. Jame te buvo vienas prašymas susijęs su žemiškais reikalais, kad Venicijus paimtų jos kūną iš spoliarijaus ir palaidotų kaip savo žmoną kriptoje, kurioje kada nors pats atsigulsęs. Paaiškinimas. Spoliarijus vieta, kur buvo pribaigiami sunkiai sužeisti ir nurengiami užmušti gladiatoriai. Paaiškinimo pabaiga. Jis skaitė šį laišką plyštančią širdimi, bet draugė jam atrodė neįmanoma, kad lygija turėtų žūti nuo laukinių žvėrių dantų ir kad Kristus jos nepasigailėtų. Tačiau kaip tik tuo rėmėsi jo viltis ir pasitikėjimas. Sugrįžęs namo parašė atsakymą, kad kasdien ateisęs prie Tuliano mūrų laukti, kol Kristus sutrupinsias sienas ir ją atiduosias jam. Prašė tikėti, kad jis galys jam ją sugražinti netgi iš cirko, kad didysis apaštalas to maldaujas jį ir išvadavimo valanda arti atsivertėlis centurionas turėjo įduoti jai šį laišką rytoj. Tačiau, kai rytojaus dieną Venicijus atėjo prie kalėjimo, palikęs rykiuotę, šimtininkas pats prie jo prisartino ir tarė, paklausyk manęs, ponė, Kristus, kuris tave bandė, parodė tau savo malonę. Šią naktį buvo atėję Cezario ir prefekto atleistiniai atrinkti išniekinimui krikščionių merginų, teiravosi ir tavo mylimosios, bet viešpats mūsų atsiuntė jai karštlygę, nuo kurios tulijane miršta krikščionys ir ji liko. Vakar vakare jau gulėjo be sąmonės ir tegu bus pagalbintas išganytojo vardas, nes ta liga, ją išgelbėjusi nuo gėdos, gali išgelbėti ir nuo mirties. Vinicijus atsirėmė ranką į kario antpetį, kad nepakristų, o tas kalbėjo toliau. Dėkok viešpaties gailestingumui. Lina buvo pagrobę ir nutempę kankinti, bet matydami, kad merdį atidavė atgal, gal ir tau dabar ją atiduos, o Kristus gražins jai sveikatą. Jaunasis tribūnas dar valandėlę pastovėjo nuleidęs galvą, paskui pakėlė ją ir tyliai tarė – Taip, taip, šimtininkė, Kristus, išgelbėjęs ją nuo gėdos, išgelbės ir nuo mirties. Ir įsėdėjęs prie karėjimo vartų iki vakaro sugrįžo namo pasiūsti savo žmonių paimti liną ir pernešti į vieną savo užmieščio dvarų. Tačiau Petronijus viską sužinojęs ryžosi dar veikti. Jau kartą buvo aplankęs Augustą, o dabar nuvyko antrą kartą. Rado ją prie mažojo Rufijaus patalo – Vaikas supramušta galva, kašiuodamas klėdėjo, motina stengėsi įgelbėti susikrimtusi, lyštančią širdimi, nes jeigu ir išgelbės, tai gal tik tam, kad netrukus žūtų baisesnė mirtimi. Paskendus vien savo skausme, ji net nenorėjo klausyti apie Vinicijų ir Ligiją, bet Petronijus ją pagazdino. Įžeidėjai, pasakė jai, naują nežinomą dievybę, tu, Augustą Rodos, garvini hebrajų Jehovą, o krikščionys tvirtina, kad Kristus, jo sūnus, taigi pagalvok, ar neusitraukiai tėvo rūstybės. Ir nežinia, gal tai, kas įvyko, yra jų kerštas ir Rufijos gyvybė priklauso nuo to, kaip tu pasielgsi. Ko tu nori iš manęs, paklausė įsigandusi popėja. Permaldau užrūstintas dievybės. Kaip? Lygija serga, paveik Cezarį ar Tigeliną, kad ją atiduotų Vinicijui. Ji nusiminusi paklausė, tu manai, kad aš galiu? Tada gali ką kitą, jeigu lygija pasveiks, ji turės žengti į mirtį. Eik į vesto šventyklą ir paprašyk, kad Virgo Magna, didžioji mergelė, lyg atsitiktinai atsidurtų prie Tulijano tuo metu, kai kaliniai bus vedami mirti, ir lieptų paleisti tą merginą. Didžioji vestalė tau neatsakys. O jeigu lygija mirs nuo karšlygės, Krikščionys teigia, kad Kristus kerštingas, bet teisingas. Gal jį permaldausi jau vien savo ketinimu? Jeigu parodo man kokį ženklą, kad išgelbės Rufijų, Petronijus guštelėjo pečiais. Aš atėjau ne kaip jo pasiuntinys, o dieviškoji, tik sakau tau, verčiau taikiai sugyvenk su visomis dievybėmis, ir Romos, ir svetimomis. Aš nueisiu, ištarė palūžusių balsų popėja. Petronijus giliai atsiduso. Pagaliau šio to pasiekiau, pagalvojo. Sugrįžęs namo pasakė Venicijui. Melsk savo dievą, kad lygija nenumirtų nuo karšlygės, nes jeigu nenumirs, tai didžioji vestalė lieps ją paleisti. Pati Augusta ją šitų prašys. Vinicijus pasižiūrėjo į karšlygiškai žvilgančiomis akimis ir atsakė, ją paleis į laisvę Kristus, o popėja – E, dėl Rufijaus išgelbėjimo pasiryžusi deginti hekatombas visiems pasaulio dievams, dar tą patį vakarą nuvyko į forumą pas vestales, sergantį vaiką patikėjusi slaugyti ištikimai nešiotei Silvijai, kuri ir ją pačią užaugino. Tačiau palatinė nuosprendis vaikui jau buvo padarytas. Vos tik valdovės lektika dingo už didžiųjų vartų, į kambarį, kur gulėjo mažasis Rufijus, įėjo du Cezario atleistiniai – Vienas jų puolė senąją Silviją ir užgniaužė jai burną, o kitas pagriebęs varinę sfinkso statulėlę vienu smūgiu ją apsvaigino. Tada priejo prie Rufijaus, iškamuotas kašlygis, e, besąmonės berniukas nesuvokė, kas aplinkį darosi, šypsojosi jiems ir merkė savo gražias akutes, tarsi stengdamasis juos pažinti. Tačiau jie, nurišę auklę juostą vadinamą cingulu, apviniojo jam ant kaklo ir ėmė smaukti. Vaikas, vos kartą šūktelėjęs motiną, lengvai užgesų. Tada įvinioja kunelį paklodę ir sėdę ant laukiančių žirgų, jis skubėjo į Ostiją, kur įmetė lavoną į jūrą. Popėja nesulaukusi Virgo Magna, kuris su kitomis vestalėmis buvo pasvatinių, netrukus sugrįžo į Palatiną, radusi tuščią patalą ir sustingusi Silvijos kūną apalpo, o atsitokėjusi, ėmė rėkti ir paklaikęs jos reiksmas eidėjo visą naktį ir dar rytojaus dieną. Tačiau trečią dieną Cezaris jai liepė dalyvauti puotoje, tad apsitaisiusi ametistos spalvos tuniką, atėjo ir sėdėjo akmeniniu veidu, auksaplaukė nebylė, nuostabiai graži ir grėsminga, kaip mirties angelas. Perskirimas 56. Kol Flavijai nebuvo pastatę koliziejaus, Romos amfiteatrai buvo renčiami daugiausiai iš medžio, tad beveik visi jie sudegė per gaisrą. Tačiau ruoždamasis pažadėtom žaidynėms, Neronas įsakė pastatyti keletą, tarp jų vieną didžiulį, kuriam tuoj po ugnies užgesinimu pradėta plukdyti jūrą ir tibrų galingi rastai nukirsti Atlanto šlaituose. Kadangi žaidynė savo puikumu ir aukų skaičiumi turėjo pranokti visas ankstesnės, papildomai buvo rengiamos patalpos žmonėms ir žvėrims. Tūkstančiai meistrų dirbo statyboje dieną naktį, statė puošė betokvėpio. Žmonės pasakojo apie nepaprastus atlošus, inkrustuotus variu, gintarų drambio kaulų perlamutru ir užjūrių vėžlių šarvais. Palei sėdinių eilės nutiesti kanalai su šaltų kalnų vandeniu turėjo pastate palaikyti malonę vėsą netgi per didžiausias kaitras. Milžiniškas purpurinis velarijus saugojo nuo saulės spindulių. Tarp sėdinių eilių sustatyti smilkytovai su arabiškais kvepalais, palubėje įtaisyti įrenginiai išlakstyti žiūrovams šafrano ir verbenų rasa, garsus architektai Severas ir Celeris parodė visą savo išmanimą, kad sukurtų amfiteatrą su niekuo nepalyginamą ir kartu talpinant į tokį skaičių smalsuolių – kokio lygi šiol ne vienas žinomas statinys nebuvo priglaubęs. Todėl tą dieną, kada turėjo prasidėti lūdus matutinus, žioplių minios naušraus laukė vartų atidarimo, su pasimėgavimu klausėsi liūtų reumojimo, kimaus panterų stauksmo ir šunų kaukimo. Dvi dienas žvėrių niekas nešėrė, tik tai iš tolo kaišiojo kurvinus mėsos gabalus, kad kuo labiau sužadintų jų įneršį ir alkį – Tarpais pratrūkdavo tokia laukinių balsų audra, kad žmonės palei cirką negalėdavo susikalbėti, o jautresni blykždavo iš baimės. Tačiau su saulės patekėjimu cirko viduje suskambėjo skardžios betramiaus giesmės, kurių susirinkusieji klausėsi nustebę, kartuodami vieni kitiems. Krikščionys, krikščionys. Suimtųjų būrių sargybos atvedė į amfiteatrą dar naktį ir ne iš vieno kalėjimo, kai buvo ketinta iš pradžių, o iš visų po truputį. Minio žinojo, kad reginiai truks ištisą savaitės ir mėnesius, bet ginčijos ar šiam kartui skirtas krikščionių skaičius bus sudorotas per vieną dieną. Traukiančių rytmečio giesmę vyrų, moterų ir vaikų buvo tiek daug, kad žinovų manimo, nors ir po šimtą, po du šimtus aukų būtų išvaroma iš karto, žvėjys pavaks, prisisotins ir iki vakaro neįstengs visų sudraskyti. Kiti tvirtino, kad pernelyg didelis vienu metu arenoje pasirodančių aukų pulkas išblaškys dėmesį ir neleis deramai pasigrožėti reginiu. Vis labiau artėjant valandai, kada turėjo būti atidaryti į vidų vedantys koridoriai, vadinamieji vomitorijai, publika darėsi žvalesnė, linksmesnė, karščiau ginčijosi dėl įvairių reginio detalių. Ėmė burtis grupės, vieni labiau gyrė liūtų, kiti tigrų smarkumą, draskant žmonės, šiandien bei ten žiūrovai ėjo lažybų. Tačiau daug kas aptarinėjo gladiatorius, kurie įžygiuos į areną iki krikščionių ir vėl spietėsi čia samnitų, čia galų, čia mirmilonų, čia trakų ar retiarijų šalininkų būrei. Paaiškinimas retiarijus – žvejas gladiatorius – kovojantis su mirmilonais be šarvų, ginkluotas tik tai tinklu ir šakėmis, paaiškinimo pabaiga. Anksti rytą didesnė ir mažesnė gladiatorių pulkeliai vadovaujami globotojų, vadinamų lanistomis, pradėjo plaukti į amfiteatrą. Nenorėdami prieš laiką pervargti, jie ėjo be ginklų, dažnai visai nuogi, daug kas su žaliomis šakelėmis rankoje, arba su gėlių vainikais, jauni tokie gražūs ryto šviesoje pilni gyvasties, jų kūnai žvilgantis alyva galingi tarsi iškalti iš marmuro, kėlė gražias formas mėgstančios minios susižavėjimą. Ji daugelį jų pažinojo ir be paliovos skambėjo šūkiai Sveikas Furnijau, sveikas Leo, sveikas Maksimai, sveikas Diomedai. Jaunos merginos sekė juos meilės pilnomis akimis, o jie dairėsi, kuri gražiausia ir svaidė joms šmaikščius žodžius, tarsi jokie rūpešiai jų nebūtų slėgę, siuntė bučinius ir šaukė. Apkabink, kol mirtis neapkabino. Paskui dingdavo už vartų, pro kuriuos daugeliui jau nebebus lemta išeiti. Tačiau vis nauji būrėjai blaškė minios dėmesį, įkandin gladiatorių žengė ginkluoti rimbais mastigoforai, jų pareiga pliekti ir skatinti kovotojus – Paskui mulai tempė į spoliarijų virtinės vežimų su rietuvėmis medinių karstų. Juos pamačiusios minios džiūgavo, iš jų skaičiaus spręsdamos apie reginio mastus. Toliau traukė vyrai, kurių pareiga pribaigti sužeistuosius ir aprengti jie buvo taip, kad kiekvienas būtų panašus į Charoną arba Merkurijų. Po jų cirko tvarkdariai, sėdinių dalytojai, paskui vergai, valgių ir gaiviųjų gėrimų išnešiotojai ir galiausiai plėtorijonai – kuriuos kiekvienas Cezaris amfiteatre visada laikė po ranką. Pagaliau atsivėrė vomitorijai ir minios griuvo į vidų. Tačiau susirinko tokia daugybė, kad plaukė ir plaukė ilgas valandas. Net nuostabu, kad amfiteatras galėjo tokią aibę publiko sutalpinti. Pajutę žmonių kvapą, žvėrys ėmė dar inirtingiau kaukti. Užimdama vietas minė gaudė cirkę kaip bangus per audrą apsuptas vigilų, e, pagaliau atvyko prefektas, o po jo jau nesibaigiančią virtinę traukė lektikos su senatoriais, konsulais, pretoriais, edilais, viešųjų reikalų ir rūmų pareigūnais, pretorijonų viršininkai, patricijai ir įžymiomis moterimis. Prieš kai kurias lektiką žengė liktoriai su kirviais rykščių ryšuliuose, kitas lydėjo vergų pulkai Saulė raibuliavo, lektikų paauksinimai, balti ir įvairiaspalviai apdarai, plunksnos, auskarai, brangenybės, kirvių plienas. Iš cirko sklido šūksniai. Tai minę sveikino įtakingus pareigūnus, takais dar žengė nedideli būriai pretorijonų. Tačiau įvairių šventyklų žiniai pasirodė kiek vėliau, tik po jų buvo atneštos vestos šventos mergelės, o jų priekyje ėjo liktoriai. Reginį buvo galima ir pradėti, visi laukė tik Cezario, kuris taip pat nenorėjo erzinti senokai laukiančių žmonių ir trokdamas juos palengti savo punktualumu, netrukus atvyko, lydimas Augustos ir Augustijonų. Petronijus atvyko su Augustijonais kartu paėmęs į Lektiką ir Venicijų. Ši žinojo, kad lygiese apgaigulį be sąmonės, bet kadangi paskutinėmis dienomis kalėjimas buvo griežčiausiai saugomas ir seni sargybiniai pakeisti naujais, kuriems uždrausta kalbėti su prižiūrėtojais ir teikti nors menkiausią žinias tiems, kas ateidavo teirautis apie kalinius, todėl Vinicijus nebuvo tikras, ar jos nėra tarp pirmos dienos reginių skirtų aukų. Liūtams galėjo pasiūsti ir sergančią, ir besąmonės, tačiau kadangi aukos turėjo būti aptemtos žvėrių kailiais ir pulkais išvaromos į areną, tai jog žiūrovas negalėjo nei pažinti, nei pasitikrinti, ar viena jų daugiau ar mažiau yra būryje. Sargai visi amfiteatro prižiūrėtojai buvo Venecijaus papirkti, su bestiarijais susitarta, kad jie paslėpsia lygyje tokioje tamsioje amfiteatro kertėje, o naktį perduosia jaunojo patricijaus patikėtiniui, kuris tuo jau pat išvešęs ją į Albano kalnus. Paslaptis buvo atskleista Petronijui ir jis patarė Venecijui viešai vykti kartu į amfiteatrą ir tik prie įėjimo įsimaišyti į mane, nuskubėti prie požemių ir ten, kad neatsitiktų klaida, pačiam parodyti sargams lygiją. Sargai leido jį pro mažas dureles, pro kurias vaikščiojo patys, vienas jų, vardu Siras, turstojau jį nuvedė pas krikščionis. Eidamas tarė, nežinau, ponia, ar rasi, ko ieškai. Mes klausinėjome merginos vardu lygiją, bet niekas mums neatsakė, nors gali būti, kad jie mumis nepasitikė. Ar daug jų? paklausė Vinicijus. Didžiuma ponia turės likti rydienai. Ar yra tarp jų ligonių? Tokių, kurie nebepastovi, nėra. Taip pasakęs Siras atidarė duris ir jie įžengė į didžiulę patalpą, bet žemą ir tamsę, nešviesa jie krito vien pro grotuotas angas išeinančias į areną. Vinicijus iš pradžių nieko neįžiūrėjo, įgirdėjo aplinkui balsų gaudėsi ir minėjo šauksmus amfiteatre. Tačiau po valandėlės, kai akis apsiprato tamsoje, pamatė pulkus keišiausių padarų panašių į vilkus ir lokius. Tai buvo krikščionys, aptemti žvėrių kailiais. Vieni jų stovėjo, kiti meldėsi klūpodami, vienor kitur iš ilgų ant kailių užkritusių aukos plaukų galėjai spėti esant moterį. Į vilkės panašios motinos nešiojo ant rankų taip pat gaurais aptemtus vaikus – Tačiau iš kailių kyšojo giedri veidai, akis tamsoje karštlygiškai žibėjo džiaugsmu. Buvo matyti, kad daugumą šių žmonių pagavo viena mintis, viena vienintelė ir nežemiška, kuri dar gyvus padarė juos abejingus viskam, kas dėjusi aplinkui ir kas galėjo ištikti juos pačius. Kai kurie Venicijaus paklausti apie lygiją, žiūrėjo į jį tokiomis akimis, tarsi būtų pažadinti iš miegų ir nieko neatsakė, kiti šypsojosi jam, spausdami pirštą prie lūpų arba rodydami geležinės grotas, pro kurias veržėsi ryškų šviesos pluoštai. Tik tai vaikai, kur nekur, verkė, išgazdinti žvėrių reumojimo, šunų kaukimo, žmonių riekavimų ir žvėris panašios savo tėvų išvaizdos. Eidama šalia sargo siro, Vinicijus žvelgė į veidus, ieškojo, klausinėjo tarpais, klubdamas ant kūnų, apalpusių nuospūsties tvankumos bei karščio ir spraudėsi tolyn į tamsią gilumą šios niuriaus patalpos, kuri ko gera buvo tokia pat erdvi kaip ir amfiteatras. Tačiau staiga sustojo, nes jam pasirodė, kad palei grota suskambėjo kažkoks jam pažįstamas balsas. Kiek pasiklausęs pasuko į tą pusę ir prasibrovęs per minę sustojo arčiau. Spindulių pluoštas krito ant kalbėtojo galvos ir toje šviesoje Vinicijus pažino, po vilko kailių išdžiūvusi nepermaldaujama Krispo veidą. Atgailaukite už nuodėmę savo, kalbėjo Krispas, nes to jau išmuš valanda. Tačiau kas mano vien mirtimi kalte savo išpirksęs, tas naują nuodėmę papildo ir nutemtas bus į ugnį amžiną. Kiekviena savo nuodėmę, e, kurią gyvendami padarėte, atnaujindavote viešpaties kančią, Tad kaipgi drįstate tikėtis, kad toji kančia, kuri jūsų laukia, galėtų anai atpirkti? Vienoda mirtimi numir šiandien ir teisieji, ir nusidėliai, bet viešpats pažins savuosius. Vargas jums nesliūtų, iltį sudraskys jūsų kūnus, bet nesudraskys jūsų kalčių, nei jūsų sąskaito su Dievu. Viešpats parodė didį gailestingumą ir leidosi prikalamas prie kryžiaus, bet dabar bus tik teisėjas, kuris jokios kalties nepaliks nenubaudęs. Tad, kurie manėte, kad kančia užlyginsite nuorėme savo, pikdžodžiaujate prieš Dievo teisingumą ir tuo giliau būsite nugramsdinti. Baigėsi gailestingumas, atėjo Dievo rūstybės valanda. Štai netrukus stosite prieš paskutinį teismą, kuris nebent dorybinguosius išteisins. Atgailaukite už nuodėmes nes jau atsivėrė pragaro nasrai ir vargas jums, vyrai ir žmonos, vargas jums gimdytojai ir vaikai. Ir iškėlęs taulėtas rankas, kratijas virš palinkusių galvų, bebaimis tačiau ir nepermaldojamas, net susidūrė su mirtimi, į kurią tuo jau turėjo žengti visi šie pasmerktieji. Po jo kalbos atsiliepė balsai, atgailaujame už nuodėmę savo. Paskui visi nutilo Tik tai buvo girdėti, kaip verkia vaikai ir žmonės kumšiais mušasi į krūtinę. Venicijui net krauja sustingo gyslose. Jis, kuris visas viltis sudėjo į Kristaus gailestingumą, dabar išgirdo, kad atėjo rūstybės diena ir pasigailėjimo nepelnysi, net mirdamas arenoje. Teisybė galvoje jam šmėstelėjo ir greita, kaip žaibas mintis, kad apaštalas Petras kitaip prašnektų šiems einantiems mirti, bet vis dėlto rūstus pilni fanatizmo krispo žodžiai ir šit tamsi patalpa su grotomis, už kurių plytėjo kančių laukas ir tų kančių artumas ir aibė mirčiojo aprengtų aukų, pripildė jo širdį siaubo ir baimės. Visa tai atrodė jam baisiau ir šimtą kartų kraupiau, negu kruviniausi mūšiai, kuriuose buvo dalyvavęs. Tvankuma ir karštis jį ėmė dusinti, šaltas prakaitas išpylė kaktą, Jis susigando, kad nepaltų, kaip tie, ant kurių kūnų klupo smeldamasis į patalpaus gilumą, o dar, pagalvojęs, jog kiekvieną akimirką gali atsverti grotos, ėmė garsiai šaukti lygiją ir ursą, vildamasis, kad jeigu ne jie, tai gal kuris nors jų pažįstamas atsilieps. Ir iš tikrųjų netrukus kažkoks lokio kailiu aptemtas žmogus e, truktelėjo jį už togos ir tarė. Pone, jie liko kalėjime. Mane išvedė paskutinį ir mačiau ją gulint lygos patale. Kas tu toks? paklausė Vinicijus. Fosorius, kurio lūšnelėje paštalas tave krikštijo, ponė, mane suėmė prieš tris dienas, o šiandien jau turiu mirti. Vinicijus atsiduso, įeidamas tikėjosi surasti lygiją, o dabar buvo pasiryžęs dėkoti Kristui, kad jo šiandien yra. Tai jam atrodė išganytojo malonė ženklas. Tuo tarpu Fosorius vėl timtelėjo už togos ir tarė. Atsimeni, ponia, kad aš jūs tada nuvedžiau į Kornelijaus vynogyną, kur pašiūrėje mokė apaštalas. Atsimenu, atsakė Vinicijus. Vėliau mačiau jį dieną prieš mano suėmimą, palaimino mane ir sakė ateisęs į amfiteatrą peržegnuoti žūstančiųjų. Norėčiau žiūrėti į mirties valandą ir matyti kryžiaus ženklą, tada lengviau būtų mirti. Tad, jeigu žinai, ponia, kur jis yra, pasakyk man. Vinicijus prislopintų balsu atsakė. Jis yra tarp Petronijos žmonių, persirengęs vergu. Nežinau, kur jie išsirinko vietą, bet netrukus grįšiu į cirką ir pamatysiu. Tu, išėjęs į areną, žiūrėk į mane, o aš atsistosiu ir pasuksiu galvą į jų pusę, tada tavo akį suras jį. Dėkuoju, ponė, ir ramybė tau. Te būna atpirkėjas tau maloningas. Amen. Vinicijus išėjo iš kunikulų ir pasuko į amfiteatrą, kur turėjo vietą šalia Petronijaus tarp kitų Augustijonų. Yra, paklausė į Petronius, nėra jos, liko kalėjime. Klausyk, kas man dar atėjo į galvą, bet klausydamas žiūrėk, nors ir į Nigidiją, kad atrodytų, jo kalbamės apie jo šukuoseną. Pigelinas ir Hilonas dabar žvelgia į mus, taigi klausyk, tegu lygiją naktį paguldo į karstą ir išneša iš kalėjimo kaip mirusią, o toliau jau pat sugalvosi. Taip, atsakė Venicijus. Jų kalbą pertraukė Tulijus Venecijonas, kuris pasilenkė starį. Nežinote, ar krikščionims duos ginklą? Nežinome, atsakė Petronijus. Norėčiau, kad duotų, kalbėjo Tulijus. Kitaip arena per greitai liks panašiai į mėsinę, tačiau koks vis dėlto puošnus amfiteatras. Iš tikrųjų, vaizdas buvo puikus. Žemutinės eilės pilnutėlės togų baltavo kaip sniegas, ant nauksuotos pakilos sėdėjo Cezaris su deimantų vėriniu ant kaklo ir aukso vainiko ant galvos, šalia jo graži ir niuri Augusta, abipus jų vestarys, aukšti pareigūnai senatoriai su apvedžiotais apsiautalais, kariuomenės viršininkai su blizgančiais šarvais, žodžiu tariant, visi Romos galiūnai, įžymybės ir turčiai tolimesnėse eilėse sėdėjo raiteliai, o dar aukščiau aplinkui juodavo jūra žmonių galvų, virš kurių nuo vieno stulpo iki kito kabojo vainikai, nupinti iš rožių, lelyjų, šilagėlių, gebenių ir vienogienojų. Žiūrovai garsiai klegėjo šūkavo vieni kitiems, dainavo, tarpais pliupsėjo, juokas po kokio šmaikštau žodžio, perduodamo iš vienos eilės į kitą, jie trypė iš nekantrumo, ragindami greičiau pradėti. Pagaliau trypimas virto ko negriaudėjimu be pertrūkio. Tada miesto prefektas, kuris prieš tai su šaunia palyda jau buvo apjojęs areną, davė skepetaitę ženklą ir į jį amfiteatras atsakė visuotiniu A, įsiveržusiu iš tūkstančių krūtinių. Paprastai reginys prasidėdavo laukinių žvėrių medžiaukle, kurios metu varžydavosi visokie barbarai iš šiaurės ir pietų, bet šį kartą žvėrių buvo per akis – Tad pradėta nuo andabatų, tai yra nuo vyrų su šalmais be plyšių akims, besikaunančių apgraibomis. Kelios dešimtys jų būrių išėjo į areną, ėmė švaistytis kardaisoje, o mastigoforai ilgakotėmis šakėmis stumdė juos vienus prie kitų, kad galėtų susikauti. Rafinuotesni žiūrovai tokius reginius sekė abejingai, niekinamai, Tačiau pilka minė smaginosi nerangiais kardininkų judesiais, o kai šiems pasitaikydavo susidurti nugaromis, pratrūkę griausmingų kvatojimų šaukdavo į dešinę, į kairę, tiesiai, dažnai tyčia, klaidindami priešininkus. Vis dėlto kelios poros susirėmė ir kova darėsi kruvina. Karštesni kovotojai metė skydus ir susikibę kairiosiomis rankomis, kad jau nebeįsiskirtų, dešiniosiomis grūmėsi žūtbūtinai, Kas krisdavo, pakeldavo pirštus aukštyn, šitaip maldaudamas pasigailėti. Tačiau žaidinių pradžioje minia paprastai reikalaudavo sužeistųjų mirties, ypač andabatų, kurie su uždengtais veidais likdavo niekam nežinomi. Palengva kovotojų vis mažėjo, o kai galų gale liko tik du, mastigoforai juos taip pastūmė, kad susidūrė jie abu ir spargriuvo ant smėlio, ir jau gulėdami nusmeigė vienas kitą. Tada skambant šauksmams baigta, tarnautai pašalino lavonus, o berniukai paaugliai grėbliais užarsti kraujo pėdsakus arenoje ir pabarstė ją šafrano lapeliais. Dabar turėjo prasidėti rimtesnė kova, dominanti ne tik kokius valkatas, bet ir rafinuotesnius žmonės. Jos metu jaunieji patricijai kartais skirsdavo stambių lažybų, dažnai prasiloždami iki paskutinio siūlelio Iš karto ėmė keliauti iš rankų į rankas lentelės užrašytais favoritų vardais ir sestercijų suma, kurią kiekvienas statė už savo pasirinktinį. Spektati, tai yra kovotojai, jau anksčiau grūmėsi arenoje pasiekę pergalių, sulaukė daugiausia šalininkų. Bet tarp lošėjų buvo ir tokių, kurie statė nemažas sumas už naujus, visai nežinomus gladiatorius, vildamiesi jiems laimėjus susižerti didžiulę sumas. Kirto lažybų pats Cezaris ir žiniai – ir vestalės, ir senatoriai, ir raiteliai, ir skurdžiai. Mažaturčiai pritrūkę pinigų dažnai užstatydavo savo laisvę, taigi visi plakančiomis širdimis, net su nerimu, laukė pasirodant kovotojų. Ir ne vienas balsiai bėrė dievams įžadus, kad tik pelnytų jų globą savo favoritui. Pagaliau šaižiai suskambėjo trimitai, amfiteatre įsigalėjo laukimo tyla. Tūkstančiai akių nukrypo į užklestus didžiuosius vartus, prie kurių priejo Haronu persirengęs žmogus ir visiems tylint tris kartus sudavė per juos kūjų, tarsi šaukdamas į mirtį tuos, kurie buvo už jų uždaryti. Tada atsivėrė abi vartų pusės, pražiūdamos juodus nasrus, ir į apšviestą areną ėmė piltis gladiatoriai, žengė buriais po 25 vyrus, atskirai trakai, atskirai mirmilonai, samnitai, galai visi susunkia ginkluote, o pabaigoje retiarijai, laikydami vienoje rankoje tinklą, kitoje trišakę. Jiems pasirodžius šiandien ten suoluose pratrūko plojimai, netrukus jie pavirto vientisą galingą, nesibaigiančią audrą. Nuo viršaus iki apačios mirgavo įkaitę veidai, plojantys delnai ir pračiauptos lūpos, pro kurias veržėsi šūksniai. O gladiatoriai – apėjo ratu visą areną ritmingus tamantrių žingsniu, žvilgėdami ginklais ir turtingais šarvais, paskui sustojo prieš Cezario pakylą išdidus, ramus ir šaunus. Veriamas ragų garsas nutildė plojimus, tada kovotojai ištiesė auktin dešiniasias rankas ir pakėlę galvas ir akis į Cezarį ėmė šaukti, tikriau sakant, pratisai dainuoti. Ave Cezar imperator moituri te tai salutant. Būk sveikas, Cezarį imperatoriau, mirsantieji tave sveikina.